Įsižiūrėk į betono maišytuvo eilę mašinų aikštelėje. Kaip manai, kokią mašiną reikia padėti vietoj klaustuko? Surask ją tarp kitų mašinų.